Govorimo o Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima. Zašto? Zato što smo u velikoj potrebi za spoznajom svoga gospodara. Onaj vjernik koji bolje upozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala više, kroz njegove riječi iz Kur'ana Kerima ili riječi njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iz vjerodostojnog hadisa, taj će zasigurno nakon spoznaje svoga gospodara više i voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon čega će se odazivati više ravnosnije, bolje njegovim naredbama i ostavljati se onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Jer je nemoguće i nelogično da čovjek tvrdi da nekoga voli da mu je neko najpreći, da mu je neko najdraži, a da zapostavlja njegove naradbe i da čini ono što mu je on, on zabranio. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer. Također govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima kako bismo također bili kod Allaha subhanahu wa ta'ala na posebnom mjestu, kako bi nas Allah subhanahu wa ta'ala također zavolio Jer kako kaže Ibn Al-Qaim rahimehullahu ta'ala, nimalo nije čudno kada siromah voli imućnog, jer ga imućni pomaže. Nimalo nije čudno kada onaj koji je potlačen, onaj koji je ponižen, onaj koji je slabašan, voli onoga koji je silan, voli onoga koji ima snagu, voli onoga koji ima ugled, ponos, ima jačinu, snagu i slično. Nimalo nije čudno jer ga on štiti, pomaže ga u teškim situacijama i kad god zatreba. Međutim, i te kako je čudno, kada imućni voli siromaha, kada snažni koji nije potreba nikoga, niti ičega, voli ponižene, potlačene, slabašne. I te kako je čudno da te Allah subhanahu wa ta'ala voli. Nije ni malo čudno. Kada spoznaš kako te je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, u kakvom skladu i koje ti je Allaha blagodati podario, Nimalo nije čudno da ga voliš. Nimalo nije čudno da zavoliš svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kada shvatiš da on jedini stvara, da svim stvorenim vlada, svim stvorenim upravlja, uređuje. Nimalo nije čudno kada shvatiš da je Allah subhanahu wa ta'ala najveći, nema od Allaha subhanahu wa ta'ala većeg, nema od Allaha subhanahu wa ta'ala snažnijeg, nema od Allaha subhanahu wa ta'ala ponosnijeg, U in subhanahu wa ta'ala sve rukama, sve što ti je potrebno nalazi se kod njega i on, Allah subhanahu wa ta'ala, ti je dovoljen. Šta misliš, zar ne bi bio smiren, zar ne bi bio spokojan kada bi ti, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer, kada bi ti došao neki imućni čovjek na dunjalu koji je rekao ne brini se, ja preuzimam brigu nad tobom sve do svoje ili tvoje smrti brinući se o tebi sve dok ti budeš živio ili dok ja budem živio. Dakle, čovjek koji je imućan, koji ima i metka, ima mnogo kod sebe, zar ne bi bio smiren, siguran, znaš svaki dan da imaš obskrbu, imaš šta pojesti, imaš šta popiti, imaš gdje i s čime izaći i slično. Je li tako bio bi siguran? Zar ne? Siguran, spokojan, ne bi se više imao o čemu brinuti. Pa zar ti Allah nije dovoljan? U Allahovim rukama je sve. I ti na dunjaluku imućni ljudi nalaze se u Allahovom posjedu. Allah vlada njima, njihovim imecima. Zašto? Jer je Allah el malik, el malik. Onaj u čijem je posjedu sve i onaj koji sve stvoreno uređuje. Sve ono što je u njegovom posjedu, a sve u njegovom posjedu, on i upravlja time. Zašto da ne budeš smiren, spokojan. Znaš dobro da nećeš umrijeti sve dok imaš svoju obskrbu, sve dok imaš svoju nafaku, odnosno čovjek sve dok je živ, sve dok živi, nafaka, obskrba će mu dolaziti. Jer kako je došlo u hadisu da obskrba trči za čovjekom, ide za čovjekom brže nego što ide smrt za njim. Susreće se obskrba s čovjekom više i brže nego li se susreće smrt njegova s njim. Dakle, sigurno će obskrba svima nama doći od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer on, Allah subhanahu wa ta'ala, se iz svoje dobrote obavezao da će nas sve na dunjaluku hraniti. I ljude i druge svjetove. Kada je rekao وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ illa lallahi rizkuha. Ama baš nema ni jednog stvorenja da se kreće zemljom, a da njegova obskrba nije kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zašto da ne budemo smireni i spokojni? I kako da čovjek ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala? Dakle, brojne su činjenice, brojni su razlozi zbog čega volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali je kako čudno da tebe Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Allah nije potreban ničega onoga što ti imaš. Naprotiv ono što ti imaš, to je Allahovo. To ti je Allah dao. I opet Allah subhanahu wa ta'ala te voli. Allah subhanahu wa ta'ala te voli. Jedan od sigurnih razloga, sigurnih, sigurnih razloga da te Allah zavoli i da te Allah hvali, da te spominje na uzvišenom skupu kod svojih najodabranijih meleka, da se hvališe tobom, jeste da upoznaš svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Onaj vjernik i ona vjernica koji više bolje poznaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, oni su i draži Allahu dželjavala. Jer kako su određeni kuranski ajti koji samo govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu posebno dragi i kod njega najvrijedniji, isto tako i one osobe koje najbolje poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala, one su i kod Allaha subhanahu wa ta'ala na najboljem mjestu ta spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala rezultira onim najbitnijim da se odazovemo Allahovim naredbama i da se ostavimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. A takvi, upravo takvi koji su najbogobojazni, koji najviše čine ono što im je Allah naredio i najviše se udaljavaju od onoga što im je Allah zabranio, takvi su kod Allaha jeli, na najboljem mjestu. Kako je rekao Jalla Wa'ala u suri Al-Huđurat u 13. ajetu Inne ekremekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala od vas na najboljem mjestu, najboljem položaju, najčasnijem položaju, najplemenitijem položaju jesu oni koji ga se najviše boje. Oni koji ga se najviše boje, a bogobojaznost jeste da radiš ono što ti je Allah naredio i da se ostaviš onoga što ti je Allah zabranio. Zbog svega toga neophodno je da se upoznajemo sa Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i el basir el basir jedno je od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena. Ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Besir ukazuje na uzvišenu osobinu našega gospodara El-Besar. El-Besar u arapskom jeziku najčešće ima značenje vida, ali isto tako ima značenje i oštroumnosti, pronicljivosti, dalekovidnosti, odnosno počesto ima znanje, počesto ima i značenje sveobuhvatnog znanja. El-Besar počesto ima i značenje sveobuhvatnog znanja. I počesto u kuranskim ajetima el-basar isprepleće se sa Allahovim subhanahu wa ta'ala sveobuhvatnim znanjem. Odnosno da pojašnjava da Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu toga što sve vidi, Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu toga i sve zna. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Basir spominje se u Kur'an i Kerimu na 42 mjesta. 42 puta spominje se u Kur'an i Kerimu. Pa neka od tih mjesta jeste i 233. ajd sure El Beqara u kojem na kraju kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Bojte se Allaha i znajte da Allah ono što vi radite vidi. Da Allah sve ono što vi radite vidi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri El-Hadid وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ On je s vama ma gdje vi bili Jer Allah subhanahu wa ta'ala sve ono što vi radite vidi. Dakle, ne možemo se nigdje sakriti od Allahovog subhanahu wa ta'ala pogleda. Allah subhanahu wa ta'ala, ma gdje se mi nalazili, Allah subhanahu wa ta'ala nas vidi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, Wallahu basirum bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno vidi sve svoje robove. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno vidi sve svoje robove. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također innehu bi kulli shay'in basir. Doista Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno sve, svaku stvar, svakoga, sve ono što je stvoreno, Allah subhanahu wa ta'ala to nadgleda, to vidi. Potvrdu ovog imena, Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Basir, također nalazimo i u vjerodostojnom sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Prenosi nam plemeniti ashab Ebu Musa Lešari radijallahu ta'ala da su jedne prilike ashabi putovali, bili na putovanju s Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, pa kada bi se u karavani uspinjali na uzvišicu donosili bi tekbire, govorili bi Allahu akbar, Allahu akbar. Međutim, te tekbire oni su izgovarali glasno. Nakon čega im je prišao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem i rekao o ljudi, stišajte svoje glasove jer doista vi ne dozivate gluhog niti odsutnog. Doista vi dozivate onoga koji sve čuje i sve vidi. O ljudi, Stišajte svoje glasove. Vi ne dozivate onoga koji ne čuje, onoga koji je gluh, niti onoga koji je odsutan. Naprotiv, vi dozivate onoga koji sve čuje i sve vidi. Šta konkretno znači Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Besir? Veliki islamski učenjak, komentator Allahov subhanahu wa ta'ala knjige Ibn Đarira, Taberi, rahimahullahu ta'ala, u tumačenju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Bojte se Allaha i znajte da Allah dobro vidi sve ono što vi radite. Dakle, sura Al-Baqara kaže, to jest Allah dobro vidi sve ono što njegovi robovi rade. Allah subhanahu wa ta'ala vidi sve ono što njegovi robovi rade, njemu ništa od njihovih postupaka nije skriveno. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa od naših postupaka nije skriveno, on je taj čiji vid sve obuhvata. Allah subhanahu wa ta'ala je taj čiji vid sve obuhvata. Slično Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, Wallahu besirum bil ibad, a Allah dobro vidi sve svoje robove, kaže Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, on dobro vidi svoje robove, pa svakome od svojih robova daje ono ono što on zaslužuje. El Alusi rahimehullahu ta'ala kaže El Besir jeste onaj koji je obavješten o svojim stvorenjima, o njihovim stanjima, njihovim dijelima. Zašto? Kako je obavješten? Tako što ih vidi. Ništa mu nije skriveno. Es Sadi, Abdurrahman ibn Nasir Sadi, rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, kaže El Besir jeste onaj koji vidi sve, pa i najsitnija stvorenja. Subhanallah, pogledajte kako opisuje Allaho subhanahu wa ta'ala sveobuhvatno znanje, iako je dakle opet nemoguće svojim riječima opisati Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je jeli obuhvatiti svojim znanjem Allaha subhanahu wa ta'ala njegova uzvišena svojstva i lijepa imena. Kaže šeheh Abdurrahman Nasir Sadi rahimahullahu ta'ala, El Basir jeste onaj koji vidi svoja pa čak i najsitnija stvorenja, vidi crnog mrava, crnog sićušnog mrava u crnoj noći na crnoj stijeni. Allahu akbar. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa ne promiče. Kaže, on vidi ono što je u dubinama, u dubini sedam zemalja i ono što je na sedam nebesa. Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi. Dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Besir, ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala koji vidi sva svoja stvorenja. Vidi njihove unutrašnjosti i njihove spoljašnjosti, vidi ih u noći i vidi ih po dani, vidi ih ma gdje se oni nalazili, u bilo kojem mjestu, na bilo kojem mjestu, u bilo kojem vremenu živjeli, Allah subhanahu wa ta'ala zna za njih. Allah subhanahu wa ta'ala dobro ih poznaje. Kada se upoznamo s Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El-Basir, da je El-Basir Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve vidi, onaj čiji vid i čije znanje sve obuhvata, ništa mu nije skriveno, ništa ne promiče njegovom vidu niti njegovom znanju, onda kako, na koji način da se ponašamo, kako, na koji način da vjerovanje u ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime ostavi traga na nas, prije svega prije svega, ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime trebamo pripisati, Allahu subhanahu wa ta'ala trebamo ga potvrditi. Ja se on tako nazvao i Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam ga tako nazvao. Zašto ovo kažem? Zato što postoje pojedine skupine, frakcije koje su skrenule s pravog puta pa Allahu subhanahu wa ta'ala negiraju ovo lijepo ime i ovu uh, lijepu uzvišenu osobinu. Zašto? Zato, zašto su mu negirale? Zato što i čovjek vidi. Pa su pobjegli od toga da Allaha subhanahu wa ta'ala opisuju osobinom koju pri sebi ima i čovjek. Međutim, daleko je daleko. Nema ama baš nikakve sličnosti. Ogromna je razlika između Allahovih osobina i ljudskih osobina kao što je ogromna razlika između stvoritelja i stvorenja. Ogromna je razlika između stvoritelja i stvorenja i isto tako ogromna je razlika između bilo koje osobine Allaha subhanahu wa ta'ala i bilo kojeg njegovog, njegovog stvorenja. Allah je prejasno rekao Lejse ke mislihi šej. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Njemu ništa nije slično. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa, ništa nije slično. Zato vjernik je vjernica, istinski vjernik, istinska vjernica, pravi muslimani moraju Allahu subhanahu wa ta'ala pritvrditi ovo ime, jer je to ime Allah subhanahu wa ta'ala sebi pritvrdio i pritvrdio mu ga je, pripisao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, kada se upoznamo sa Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom al Basir, kada znamo kada smo svjesni, kada smo ubijeđeni da nas Allah subhanahu wa ta'ala vidi na svakom mjestu, ma gdje se mi nalazili, vidi ne samo našu spoljašnjost, ne samo da čuje naše riječi, ne samo da vidi naša dijela koja činimo, već vidi i našu unutrašnjost, vidi i naša srčana dijela, dijela koja se nalaze u nama, mišljenja koja kolaju u nama. Allah subhanahu wa ta'ala sve nas vidi do u detalje. Sve mu je poznato kada znamo za Allaha subhanahu wa ta'ala da je on, naš gospodar, ovakav, da on sve vidi i da njegovom vidu ništa ne promiče, onda ispunimo svoj život strahopoštovanjem prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Stidimo se. Znamo da nas Allah subhanahu wa ta'ala gleda, da nas Allah nadzire, a mi se nalazimo u grijehu. Mi činimo grijeh. Zato se postidimo svoga gospodara i ostavimo se što je god moguće više masijeta. Ostavimo se grijeha, a požurimo sa pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ma gdje se nalazili, od Allahovog pogleda se ne možemo skriti. Zato, ma gdje se nalazili, žurimo Allahu subhanahu wa ta'ala sa pokornosti i sa ostavljanjem na drugoj strani grijeha. Kao što je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam i posavjetovao svoga plemenitoga sahaba Ebu Dharra radijallahu ta'ala an, kada ga je slao u Jemen, pa mu je rekao ittaqullaha hajthuma kunt. Boj se Allaha subhanahu wa ta'ala gdje god bio. Boj se Allaha gdje god bio. Dakle, gdje god se nalaziš, čini ono što ti je Allah naredio i ostavi se onoga što ti je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zatim, kada smo svjesni i kada smo ubijeđeni da Allahovom pogledu ništa ne promiče, da Allah subhanahu wa ta'ala kao što vidi našu javnost, vidi i našu tajnost, Allah subhanahu wa ta'ala dakle vidi, nadgleda naše srce, onda budimo iskreni u tim naredbama koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio kada ih sprovodimo, odnosno kada činimo dobra djela, budimo u njima iskreni i činimo ih onako kao što je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, da ispravno djelo učinimo, to nije cilj. Već dakle to dijelo mora da bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Budimo dobro svjesni, neka nam stalno na umu budu riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako bilježi imam muslim u svome sahihu, dakle vjerodostojno zbirci hadisa, hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan, kaže Allahov poslanika alaihi salatu wa sallam, doista Allah ne gleda u vaša tijela, niti gleda u vaše likove, već gleda u vaša srca. Allah subhanahu wa ta'ala gleda u naša srca. Pa ono što činimo od vjerskih propisa, ono što činimo od ibadeta, nastojimo da to činimo iskreno, iskreno i samo iskreno radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znajmo da smo mi otkriveni pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Nema tog zastora koji će nas zakloniti. Zastrti od Allahovog subhanahu wa ta'ala pogleda, od Allahovog pogleda Ne možemo, se, ne možemo se sakriti. Zato također stavimo sebi pred oči riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-Alaq, 14. ajet. Elem ja'lam bi anna Allahe jara. Zar on ne zna, zar čovjek ne zna da Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi? Nema tog zastora, nema tog zaklona, nema tog mjesta gdje se možemo skloniti od Allahovog subhanahu wa ta'ala pogleda. Zato nastojimo Dakle, da Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno obožavamo i da dakle, budemo svjesni da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Kada činimo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet iskreno i kada ga činimo onako kako ga je činio Allahov poslanik sallallahu alihi wa sallam, zasigurno tada ćemo i najljepše obavljati svoj ibadet. I upravo to je suština našeg boravka na ovome svijetu. Allah nas nije stvorio samo da činimo mnoga dobra djela, već nas je stvorio da ta dobra djela lijepo činimo. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu sure Al-Mulk, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ أَمَلًا neka je uzvišen onaj koji je stvorio smrt i koji je stvorio život da bi vas ispitao koji je od vas ljepše činiti dijela. Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao da bi vas provjerio i ispitao ko će od vas više činiti dijela. Ne, već je rekao da bi vas provjerio i ispitao ko će od vas ljepše činiti dijela. Dakle, iskreno radi Allaha i onako kako je to činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam i dakle upravo to jeste najvisočiji stepen imana. To je upravo najvisočiji stepen imana kako nam pojašnjava Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada mu je došao melek Džibril i postavio mu nekoliko pitanja kada mu je došao u ljudskom liku i postavio mu pitanja šta je to islam, šta je to iman, šta je to ihsan kada je pojašnjavao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam šta je to ihsan, rekao je da obožavaš Allaha. Dakle, kada činiš ibadet, da taj ibadet činiš kao da vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ne možeš tako, onda čini ibadet sa svjesnošću, sa znanjem da Allah tebe vidi. Da Allah tebe vidi. Dakle, to je ihsan. To su najvisočije deređe, deređe imana očistimo svoje srce od rija'a. Dobro vodimo računa o svome srcu. Čuvajmo, ukoliko nam i dijelo bude na početku iskreno radi Allaha, čuvajmo da nam to dijelo ne naruši rija, odnosno da se prilikom činjenja dijela ne, pre, ne počnemo pretvarati pa to dijelo činiti radi nekoga drugog. Na'udhu billahi ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao najviše čega se bojim po vas jeste skriveni širk. Pa kada su ashabi upitali a šta je to skriveni širk Allahu poslaniće rekao je to je rija pretvaranje, da neko od vas počne činiti dobro djelo pa ga počne uljepšavati radi ljudi. Takvome će se na sudnjem danu reći, reći će Allah subhanahu wa ta'ala, idite ka onima radi koji ste se pretvarali, radi koji ste uljepšavali dobra djela, pa pogledajte hoćete li kod njih dobiti nagradu. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'ani Kerimu وَقَدِمْنَا ila ma amilu min amel fađa'allahu heba'a mensura. Wa qadimna ila ma amalu min amal fađa'allahu haba'an mensura. I mi ćemo pristupiti njihovim djelima koja su činili u prah i prepeo, pepeo ih pretvoriti. Zašto? Zato što su ta dijela činili radi nekoga drugog, ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se dobro čuvajmo rija'a. Kada smo svjesni da nas Allah subhanahu wa ta'ala vidi, da Allah zna naše stanje, našu situaciju, ma gdje se mi nalazili, onda nemojmo se libiti da dignemo ruke Allahu subhanahu wa ta'ala, već dižimo svoje ruke ka Allahu subhanahu wa ta'ala i svoje potrebe iznosimo Allahu subhanahu wa ta'ala jer On nas vidi, On vidi našu potrebu, On zna šta nam treba, pa to tražimo i od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je rekao Jalla Vala u suri Al-Mu'min, u suri Ghafir, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ I vaš gospodar je rekao, zovite me, dovite mi, upućujte mi dove, ja ću vam se, ja ću vam se odazvati. I zasigurno spoznaja Allahog subhanahu wa ta'ala lipog imena El Basir, onaj koji sve vidi čijem pogledu ništa ne promiče, kod vjernika također rađa smirenost, spokojnost, rađa lijepo mišljenje i iskrenu nadu u Allahovu subhanahu wa ta'ala pobjedu u Allahovu subhanahu wa ta'ala pravdu, kada vidi koja se nepravda čini, koje se nasilje, koji se zulum čini, šta se sve radi, naročito s vjernicima danas, zna da Allah subhanahu wa ta'ala sve to vidi. Motri, Allahom subhanahu wa ta'ala pogledu ništa ne promiče. Allah subhanahu wa ta'ala zulumčare samo odgađa od dakle, jednog do drugog trena da bi što više ogrezli u grijehu i kada ih Allah subhanahu wa ta'ala kazni oni se neće moći spasiti Allahove subhanahu wa ta'ala kazne. Sve to dakle rađa kod vjernika optimizam, nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i pobjedu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam omili izučavanje njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, da spoznamo njegova lijepa imena uzvišena svojstva, da ih shvatimo, da radimo po njima, da svoj život uskladimo po njima, da svoje srce ispunimo ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i svoj život pokornosti, Allahu subhanahu wa ta'ala.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 غفرانا نسألك وأنت الأسماء وعفوك سبحانه يا خالقنا يا رب لعبيدك الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب